Psalm 140 Salmus David Domine, clamavi a te, exaudi me, intende voci mei, cum clamavero a te. Dirigato oratio mea, sicut incensum in conspecto tuo, elevatio manum mearum sacrificium vespertinum. Pone, Domine, custodio ori meo, et ostium circumstantiae labis meis. Non declines cor meum in verba malitiae, ad excusandas excusationes in peccatis, cum omnibus operantibus iniquitatem, et non comunicabo cum electis eorum corribiet me, justus in misericoria, et increpabit me. Oliam autem peccatoris non impinguet caput meum. Coniam aruc et oratio mea bene placitis eorum. Absoti sunt iunti petre iurices eorum. Audiant verba mea coniam potuerunt sicut crassi tu dom terre erupta est sub terra dissipata sunt ossa nostras secus infernum quia a te domine domine oculi mei in te speravi non aferas anima meam custode me alaqueo quem statuerunt mihi et a scandalis operantium iniquitatem. Caten cadent in retiaculo eius peccatoris, singularites sum ego, donec transeam.